cial bonai intensoi tiel ofte malsuccesas. Ne daure persisti en siai intensoi, tio estas homa. Tion pruvas ancau vido alla historio. Homoi de ciam intensas fari ion, cae malsuccesas pritio, diras psicologino el Bremen, Norda Germanio. Pritio iam raportis Aristotelo, antau pli ol du miliaroi. Studagioi montras, che nur tridec procentoi de la bonae intensoi havas realan chanson dauri. Post trise semainoi, la unuae intensuloi resignas. Post duona iaro, restas ancora nur la duono. Multai homoi ne pripensas, kiu in in havas la vivo conduto, cae cion ili entreprenu, se aperas mal facilagioi. Protio, la bonae intensoi por la nova iaro, ne havas grandan chanson realigi. Tio similas al ritualo, simile al gissado de plumbo, iar fine. Fine de la iaro, oni faras resumon, cae oni sentas la devon al preni bonan intenson sed se oni ne vere apogas tion, oni mal successas en tio. Cial homoi ciam de nove bona in intensoin por la nova iaro? Generale, homoi shatas lim tagoin por nova comenzo, la iar shangion, la nascic tagon, au la comenzon de la semaino. Psicologo en la Universitato de Constanzo en Suda Germanio recomendas metodon quio en la scienzo nomigas mensa contrastado cun se tiam planoi. Tiu case, oni alprenas al si unue celon por concreta tempo spazio, cae due, oni imagas la plei bona in resultoin se tio plenumigius. En tria pasio, oni prepensas kio povus ancora forteni onin de tio. Post tio oni fixas kiel oni reagu pri malhelpajoi. La successon de la metodo la psicologo esploris cun collegoi en studajoi cun homoi kiui volis mangi mal pli da viando. Comence la psicologoi informis la testantoin pri la negativa sequoi de troa consumo de viando. Parto de la parto prenanto e de la studajo usis la itan metodon. La resulto estis che ili pli facile povis realigi sian celon ol aliai testantoi. La strategion, kiel oni volas atingi siain bonain intensoin, oni plei bone scribo tutte mal moderne per crayono sur paper folion. Estas neurologie provite, che la cerbo activigas areoin se oni scribas mane, ol se oni taipas, diras psicanalisisto. Per tio ec estas pli complexa mensa construajo. Aput bona plano, flexeblezzo pli altigas la chanzoin pri successo. Tio signifas? Se exemple ocasas tro forta neggiado por curadi, tiam alternative oni sidigia sur la heima treinilo au oni iras al heitata ali Alicase, la interna mal diligentulo tui nuligus la bonan intenzon.